Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah dan diibadai kecuali Allah, tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan juga rasulnya. Salam dan salam semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada beliau, keluarga beliau, para sahabat beliau dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, para jamaah umrah, para penziarah Masjid Nabawi dan juga para mukimin yang dimuliakan oleh Allah. Masih bersama kitab Al-Ihkam fi sabri ahwalil hukam wa ma yushra'u lir-ra'iyyati fiha min al-ahkam. -ra yang dikarang oleh Syekhuna guru kami Fadilatul Syekh Ibrahim Ibn Amir Ar-Ruhaili Hafizullah dan kita masih pada Al-Muqaddimah masih pada Al-Muqaddimah yaitu pembukaan yang ditulis oleh Syekh di dalam kitab ini dan perlu diketahui bahwasanya tema dari kitab yang kita pelajari ini adalah tentang sikap yang benar dari seorang muslim kepada penguasanya sikap yang benar dari seorang muslim kepada penguasanya kepada pemerintahnya dan ini adalah kitab yang sangat agung dan sangat berharga di dalam babnya di dalam kitab ini beliau yaitu Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili menyebutkan tentang kaedah-kaedah yang penting diketahui oleh seorang muslim di dalam muamalahnya dengan penguasa berdasarkan tentunya Al-Quran hadith Rasulullah SAW dan juga ijma' para sahabat radhiyallahu dan beliau telah membuka kitab ini dengan dua mukaddimah, dua pembukaan Mukaddimah yang pertama sudah selesai kita baca dan kita sekarang masih membahas atau menyelesaikan mukaddimah yang kedua yang berisi tentang beberapa permasalahan yang sangat penting di dalam babul imamah, di dalam bab kepemimpinan yang diambil dari dalil dan apa yang sudah ditetapkan oleh para imam Dan beliau menyebutkan Hafizahullah Sepuluh permasalahan yang penting Di dalam babul imamah Sepuluh permasalahan yang penting Di dalam babul imamah Dan kita sudah membaca Tujuh di antaranya Dan insyaAllah akan kita selesaikan Hari ini sampai sepuluh Permasalahan Dan ini adalah majlis yang keenam Ini adalah pertemuan yang Keenam di dalam pembahasan kitab Al-Ihkam ini. Kita lanjutkan musta'ini nabilah memohon pertolongan kepada Allah. Beliau mengatakan hafizahullah di dalam kitabnya Taminan, permasalahan yang ke-8. at talazumu bainal khuruj 'ala al-imami wa mufaraqati jama'atil muslimina فالإمام إنما صار إماما بمبايعة الجماعة فالخروج عليه مخالفة لهم والجماعة لا بقاء لها إلا بإمام وقد تقدم قول عمر رضي الله عنه لا جماعة إلا بإمارة yang kedelapan kata beliau hafizahullah At-talazum adanya saling mengharuskan Saling melazimi Antara pemberontakan kepada penguasa Dan antara memisahkan diri dengan jama'atul muslimin Boleh mengatakan adanya talazum Yaitu saling melazimi, saling mengharuskan antara dua perkara Yang pertama adalah memberontak kepada penguasa. Kemudian yang kedua adalah memisahkan diri dari jamaatul muslimin. Ini adalah dua perkara yang saling melazimi satu dengan yang lain. Artinya apa? Apabila salah satu di antara keduanya dilakukan, ini melazimkan yang lain. Apabila seseorang memberontak kepada penguasa yang sah, maka otomatis dia telah memisahkan diri dari jamaahnya kaum muslimin, yaitu dari rakyat kaum muslimin. Dan sebaliknya, orang yang memisahkan diri dari jamaahnya kaum muslimin, melazimkan dia telah memberontak kepada pemerintah yang sah. Ini adalah dua perkara yang saling melazimi satu dengan yang lain. Barang siapa yang melakukan satu di antara dua perkara ini, maka otomatis dia telah melakukan yang lain. Ini yang ingin beliau sampaikan. Kemudian beliau mengatakan, maka sesungguhnya imam, yaitu penguasa, dia menjadi seorang imam. Menjadi seorang penguasa adalah dengan bayat rakyatnya. Yaitu dengan bayat jamaahnya, yaitu jamaah kaum muslimin. Seorang imam dia menjadi imam, menjadi seorang penguasa, menjadi seorang pemimpin dengan sebab apa? Dengan sebab bayat yang dilakukan oleh jamaahnya, oleh rakyatnya. Fal khuruju alaihi mukhalafatun lahum. Maka keluar dan juga memberontak kepada pemerintah yang sah berarti ini mukhalafah, ini berarti kita telah menyelisihi jamaah tersebut imam itu menjadi imam yaitu menjadi penguasa karena dibayat oleh rakyatnya. Karena mereka membayat untuk mendengar dan taat kepada penguasa tersebut. Oleh karena itu orang yang keluar dan memberontak kepada penguasa yang sah berarti pada hakikatnya dia telah menyelisihi bayat yang dilakukan oleh jamaah tersebut, yang dilakukan oleh rakyat tersebut. Jadi maksud dengan jamaah di sini adalah jamaatul muslimin, yaitu jamaah kaum muslimin, yaitu kaum muslimin seluruhnya yang mereka adalah rakyat bagi penguasa tersebut maka mereka dinamakan dengan jamaatul muslimin dan bukan yang dimaksud dengan jamaah di sini adalah jamaah-jamaah atau kelompok-kelompok Islam yang mereka menamakan dirinya dengan jamaatul muslimin misalnya atau menyebut atau menyebut nama jamaah Bukan itu yang dimaksud Tetapi yang dimaksud adalah jamaatul muslimin Yaitu jamaah kaum muslimin seluruhnya Dan rakyat dari kaum muslimin mereka lah jamaahnya Dan pemimpin mereka, penguasa mereka, mereka dia adalah imamnya Dan jamaahnya adalah rakyat itu sendiri Mereka lah yang dimaksud dengan jamaatul muslimin Kemudian setelahnya beliau mengatakan wal jama'atu la baqa'a laha illa bi imam. Dan yang namanya jamaah tidak akan bisa langgeng, tidak akan bisa tetap, tidak akan bisa terjaga kecuali dengan iman Yang namanya jamaah tidak bisa langgeng, tidak bisa terjaga kecuali adanya seorang pemimpin dan sudah kita terangkan bagaimana hubungan antara kelanggengan jamaah dengan adanya pemimpin. Sebuah jamaah tidak mungkin bisa terus dan ya, tidak bisa langgeng kecuali apabila di sana ada orang yang memimpin jamaah tersebut. Tidak mungkin bisa langgeng kecuali apabila di sana ada orang yang memimpin jamaah tersebut. Kenapa demikian? Karena sebuah jamaah atau sekelompok manusia apalagi rakyat sebuah negara apabila tidak ada di sana pemimpin maka masing-masing merasa dirinya berkuasa atau masing-masing merasa tidak ada yang bisa menguasai dia. Merasa dirinya lebih berhak atau merasa dirinya bebas untuk melakukan sesuatu karena tidak ada yang menguasai. Kalau demikian caranya, maka dalam waktu yang dekat jamaah tersebut akan akan bubar. Jamaah tersebut akan bubar karena masing-masing dari mereka merasa tidak dikuasai oleh yang lain. Masing-masing merasa boleh untuk melakukan apa yang dia kehendaki. Kalau demikian caranya, maka dalam waktu yang dekat, jamaah tersebut, kelompok tersebut akan akan bubar. Oleh karena itu beliau mengatakan, wal jama'atu la baqa'a laha illa bi imam. Ya namanya jamaah atau kelompok manusia, apalagi sebuah negara, tidak mungkin bisa langgeng, tidak mungkin bisa tetap kecuali apabila di sana ada ada penguasanya. Kemudian beliau mengatakan dan sudah berlalu ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu khalifah yang kedua. Beliau mengatakan la jama'ata illa bi imarah. La jama'ata illa bi imarah. Tidak ada jamaah kecuali dengan adanya kepemimpinan. Tidak ada jamaah yaitu tidak ada kelompok manusia yang bisa langgeng kecuali apabila di sana ada seorang pemimpin yang memimpin mereka. Ini diucapkan oleh siapa? Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Khalifah yang kedua yang kita diperintahkan untuk mengikuti sunnah beliau. Beliau mengabarkan bahasanya yang namanya jamaah ini tidak mungkin ada dan tidak mungkin langgan kecuali apabila di sana ada ada imam. Kecuali di sana ada al-imarah. Oleh karena itu di dalam Islam, ya apabila kita dalam keadaan safar dalam keadaan pepergian kita disunahkan untuk mengangkat seorang pemimpin safar. Itu seorang leader, ya seorang pemimpin yang yang kepadanya kita kembali dan keputusan kita serahkan kepada beliau. Apakah kita akan berhenti atau kita akan menginap ataukah kita akan melanjutkan perjalanan? Maka disunahkan di sana adanya seorang pemimpin ketika dalam keadaan dalam keadaan safar. Dalam keadaan safar Meskipun hanya tiga orang kita disenangkan untuk mengangkat seorang pemimpin Apalagi di sana sebuah negara Sebuah negara yang, yang di situ ada ribuan orang Atau jutaan orang Tentunya adanya kepemimpinan, adanya pemimpin ini adalah sesuatu yang yang darurat Oleh karena itu beliau mengatakan La jama'ata illa bi'imarah Tidak ada jama'ah kecuali dengan adanya kepemimpinan Dan ini menunjukkan ya ucapan beliau ini menunjukkan bahasanya di sana ada talazum, ada saling melazimi antara al quruj al-imam, iaitu pemberontakan kepada pemerintah dengan mufarakatu jama'atil muslimin. Memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Kalau seseorang memberontak kepada pemerintah, otomatis dia telah memisahkan dirinya dari jamaah kaum muslimin, Sebaliknya orang yang memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin Otomatis dia adalah orang yang memberontak dan memberontak kepada pemerintah yang sah Kemudian beliau mengatakan Hafizullah Walidha ja'al jam'u bainahuma fin nususi Kama fi hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Oleh karena itu datang Al-jam'u bainahuma Pengumpulan antara keduanya Yaitu antara memberontakkan kepada pemerintah dengan memisahkan diri dengan jamaah kaum muslimin. Telah dikumpul, dikumpulkan keduanya di dalam dalil-dalil. Sebagaimana di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda Di sana ada beberapa dalil di mana di situ disebutkan keduanya sekaligus keduanya sekaligus yaitu antara berpegang teguh dengan pemerintah dan juga berpegang teguh dengan jamaahnya kaum muslimin disebutkan dua perkara ini sekaligus di dalam satu dalil menunjukkan tentang bagaimana talazumnya dan saling melazimi antara dua perkara ini beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam man kharaja minat ta'ati وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مَاتَ مِيْتَةً جَهِلِيَّةً Beliau mengatakan SAW Barang siapa yang keluar dari ketaatan Barang siapa yang keluar dari ketaatan Yaitu keluar dari ketaatan kepada pemerintah Membangkang kepada pemerintah yang sah Memberontak kepada pemerintah yang sah وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ Dan dia memisahkan dirinya dari jamaah ini masuk dengan jamaah tadi apa? Jamaatul muslimin yaitu rakyat kaum muslimin, rakyat dari penguasa itu sendiri. Barang siapa yang membangkang kepada pemerintah yang sah dan dia memisahkan dirinya dari jamaah kaum muslimin, maka famata kemudian dia meninggal dunia. Meninggal dunia dan belum bertobat dari apa yang dia lakukan. Memberontak kepada pemerintah yang sah dan dia memisahkan dirinya dari jamaah kaum muslimin kemudian dia meninggal dunia tanpa bertobat kepada Allah mata mitatan jahiliyah maka dia telah meninggal dunia dalam keadaan mitatan jahiliyah sifat meninggalnya seperti sifat orang yang meninggal di zaman jahiliyah sifat meninggalnya seperti sifat orang yang meninggal di zaman jahiliyah bagaimana mereka meninggal meninggal dalam keadaan tidak memiliki pemimpin yang sah. Meninggal dalam keadaan tidak memiliki pemimpin yang sah. Dan ini adalah keadaan zaman jahiliyah. Zaman dahulu, yaitu zaman jahiliyah sebelum diutusnya Nabi SAW. Yang namanya orang Arab, ini mereka dalam keadaan tidak memiliki pemimpin. Masing-masing kabilah tidak mau dikuasai oleh kabilah yang lain. Masing-masing kabilah tidak mau dikuasai oleh kabilah yang lain. Mereka hidup dalam keadaan tidak memiliki penguasa tertinggi. Orang yang meninggal dalam keadaan dia membangkang kepada penguasa yang sah dan memisahkan dirinya dari kaum muslimin, kemudian dia meninggal dunia, maka meninggalnya, sifat meninggalnya adalah seperti sifat meninggalnya orang yang ada yang meninggal di zaman jahiliyah. Dan ini tentunya adalah sebuah peringatan kepada setiap orang yang memberontak kepada pemerintah yang sah. Peringatan kepada setiap orang yang memberontak kepada pemerintah yang sah. Sampai Nabi SAW menyifati meninggalnya dia seperti meninggalnya orang di zaman jahiliyah. Dan ini menunjukkan perbuatan dia adalah perbuatan dosa. Dan perbuatan yang diharamkan di dalam agama Islam. Wa fi hadithi Hudhaifah dan di dalam hadis Muzaifah beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan talzamu jama'atal muslimina wa imamahu beliau sallallahu alaihi wasallam menasihatkan kepada Hudzaifah salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ini adalah nasihat bagi kita semuanya ketika terjadi fitnah yang besar di akhir zaman maka beliau menasihatkan talzamu jama'atal muslimina wa imamahu hendaklah engkau melazimi jamaah kaum muslimin dan juga pemimpin mereka. Hendaklah kau melazimi jamaah kaum muslimin dan juga pemimpin mereka. Yang dimaksud dengan jamaah kaum muslimin sekali lagi adalah rakyat muslimin. Dan yang dimaksud dengan imam maupun pemimpin di sini adalah penguasa mereka. Inilah yang dimaksud dengan jamaah kaum muslimin dan inilah yang dimaksud dengan imam. Mereka adalah penguasa yang sah dengan rakyatnya. Itulah yang dimaksud dengan imam dan mereka lah yang dimaksud dengan jamaatul muslimin. Dan ini adalah termasuk jalan keluar di akhir zaman. Yang ditunjukkan oleh Nabi SAW apabila terjadi fitnah di akhir zaman. Maka beliau SAW menasihatkan dan mewasiatkan kepada kita supaya kita melazimi jamaatul muslimin. Yaitu melazimi jamaah kaum muslimin dan juga penguasa mereka. Artinya jangan sampai kita ikut-ikutan orang lain yang mereka berusaha untuk memberontak kepada penguasa yang sah. Atau mengajak kepada pemberontakan. Justru petunjuk Nabi SAW ketika terjadi fitnah, ketika terjadi kekacauan, ketika terjadi keributan, maka kita diharuskan untuk talzamu al muslimin. Kita disuruh melazimi Jangan sampai kita memisahkan diri dari penguasa yang sah. Jangan sampai kita memisahkan diri dari kaum muslimin. Beliau mengatakan talzamu jama'atal muslimina wa imamahu. Menyebutkan dua komponen yang tadi kita sebutkan. Yang pertama menyebutkan tentang jama'atul muslimin, kemudian yang kedua menyebutkan tentang imam kaum muslimin. Berarti memang di sana ada talazum, di sana ada saling melazimi antara dua perkara ini. Baik, ini adalah Poin yang kedelapan yang beliau sampaikan di dalam mukaddimah yang kedua ini. Kemudian yang kesembilan. Tasi'an. boleh mengatakan. Tasi'an yang kesembilan. At-tandiru baina jawabai an-Nabi SAW. Lama su'ila anil khuruji ala al-hukam. Fi hadithi ubadah ibn Samiti biqawlih. Illa antarau kufran bawahan ma'akum minallahi fihi burhan wa qawlihi fi hadithi ummi salamah radhiyallahu anha la ma sallau dalilun ala kufri tarikis salati wa annahu minal kufril bawah beliau mengatakan hafizahullah ta'ala yang kesembilan adalah membandingkan mengumpulkan antara dua jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya tentang memberontak kepada penguasa di dalam hadis Ubadah bin Samit ketika beliau mengatakan illa antara kufran bawahan ma'akum minallahi fihi burhan Hadis ini sudah berlalu di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau ditanya oleh sebagian sahabat radhiyallahu anhu ya apabila melihat penguasa yang mereka melakukan ya melakukan kezaliman apabila melihat penguasa yang melakukan kezaliman bolehkah mereka memerangi penguasa tersebut bolehkah memberontak kepada penguasa tersebut ini pernah ditanyakan oleh Nabi saw. kemudian Nabi saw. alaihi wasallam mengatakan la beliau mengatakan tidak boleh illa antarau kufran bawahan kecuali engkau melihat yaitu melihat dengan matamu sendiri kufran bawahan penguasa tersebut melakukan kekafiran yang bawahan ini masuk dengan kekafiran yang bawahan adalah kekafiran yang sangat jelas semua kaum muslimin bersepakat bahasanya itu adalah sebuah kekufuran yang sangat jelas dilihat oleh mata dan tersebar di mana-mana Apabila dalam keadaan demikian, ma'akum minallahi fihi burhan dan kalian memiliki burhan, yaitu memiliki bukti yang nyata. Bukan hanya sekedar qila wa qal atau hanya sekedar kabar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tapi ini adalah perkara kekufuran yang sangat jelas, semua sepakat bahwa itu adalah kekufuran dan jelas dilihat oleh manusia tersebar dan buktinya adalah bukti yang bukti yang nyata. Dalam keadaan demikian, maka ini di antara keadaan yang membolehkan kaum muslimin untuk mengganti penguasa tersebut. Untuk mengganti penguasa tersebut tentunya setelah ditegakkan hujah. Setelah ditegakkan hujah dan sudah dinasihati. Apabila dia tidak mau taubat dan tidak mau kembali, maka diperbolehkan bagi kaum muslimin untuk mengganti penguasa tersebut. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengecualikan satu keadaan ini. Adapun keadaan yang lain maka tidak boleh. Hanya karena kedzaliman tidak boleh kita memberontak. Hanya karena kefasikan dan kemaksiatan yang dilakukan oleh penguasa tidak boleh kita memberontak. Beliau hanya mengecualikan satu yaitu apabila kalian kaum muslimin melihat kekufuran yang nyata yang dilakukan oleh penguasa tersebut. Kekufuran yang nyata, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Dan dia jelas dilihat oleh orang lain. Bukan karena hanya sekedar yang dikatakan dan dikatakan. Atau kabar yang tidak bisa diketahui benar atau salahnya. Ini yang pertama. Hadis yang pertama yang ingin beliau bandingkan. Kemudian hadis yang kedua yaitu hadis Ummu Salamah. Hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha wa qawlihi fi hadithi Ummi Salamah dan juga sabda beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Ummu Salamah salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau mengatakan la ma sallau ketika beliau ditanya oleh sebagian sahabat apakah kita memerangi mereka itu penguasa-penguasa yang zalim tersebut beliau mengatakan la tidak boleh ma sallau selama mereka masih melakukan salat ini adalah dua hadis yang ingin beliau bandingkan. Hadis yang pertama beliau mengatakan kecuali apabila kalian melihat kekufuran yang nyata. Kemudian yang kedua beliau mengatakan tidak selama mereka masih melakukan salat. Ini dua hadis yang ingin diterangkan kepada kita dan apa hubungan antara keduanya. Beliau mengatakan dalilun ala kufri tarikis salat wa annahu min al kufril bawah. Dua hadis ini apabila kita kumpulkan dan kita cermati maknanya merupakan dalil tentang kekufuran orang yang meninggalkan solat, tentang kekafiran orang yang meninggalkan solat. Wa annahu min al kufril bawah dan sesungguhnya meninggalkan solat ini termasuk kekufuran yang yang nyata. Tadi di hadis yang pertama yaitu hadis ubadah Beliau mengatakan kecuali kalian melihat kekufuran yang nyata. Kemudian di dalam hadis Ummu Salamah beliau mengatakan tidak kecuali atau selama mereka masih dalam keadaan sholat. Berarti apa? Berarti orang yang meninggalkan sholat ini dia telah keluar dari agama Islam. Orang yang meninggalkan sholat berarti dia telah keluar dari agama Islam dan ini adalah termasuk kufrul bawah. Ini adalah termasuk kekufuran yang nyata. Apabila seseorang meninggalkan sholat dan dia mengingkari kewajiban sholat, maka para ulama bersepakat bahwasanya dia telah keluar dari agama Islam. Apabila dia meninggalkan sholat dan di dalam hatinya dia mengingkari, mengatakan bahwa sholat ini tidak wajib atas kaum muslimin, maka para ulama mereka bersepakat dan tidak ada di antara mereka yang menyelisihi bahwasanya orang tersebut adalah orang yang telah keluar dari agama Islam karena dia telah mengingkari sesuatu yang yang yang pasti diketahui oleh setiap muslim. Semua kaum muslimin mengetahui bahasanya solat itu wajib atas mereka dan dia adalah termasuk rukun Islam. Bahkan Allah Swt jadikan sebagai rukun Islam yang kedua setelah dua kalimat syahadat. Barang siapa yang mengingkari kewajiban solat lima waktu, maka para ulama semuanya bersepakat bahawa dia telah keluar dari dari agama Islam. Adapun apabila dia meninggalkan solat takasulan karena malas melakukan solat tersebut dan di dalam hatinya dia mengakui bahasanya solat tersebut adalah wajib maka para ulama berselisih pendapat di dalam masalah ini. Apabila ada seseorang yang meninggalkan solat dan ini banyak dan dia meninggalkan solat takasulan yaitu karena malas melakukan solat tersebut. berat untuk melakukan sholat tersebut dan di dalam hatinya dia yakin bahwasanya sholat tersebut wajib atas kaum muslimin. Dia tinggalkan karena malas, bukan karena mengingkari kewajibannya. Maka para ulama berselisih pendapat tentang atau di dalam masalah ini. Sebagaimana dihikayakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau menyebutkan bahwasanya ini adalah termasuk permasalahan yang para ulama berselisih pendapat. Ada di antara mereka yang mengatakan orang tersebut telah keluar dari agama Islam. Ada di antara ulama yang mengatakan bahwasanya orang tersebut telah keluar dari agama Islam. Kalau dia meninggalkan sholat lima waktu karena malas dan dia mengetahui itu adalah perkara yang wajib, maka hukumnya sama dengan yang pertama, yaitu apa? Keluar dari agama Islam. Dan ada di antara ulama yang mengatakan bahwasanya dia telah melakukan dosa yang besar. Dia telah melakukan dosa yang besar akan tetapi tidak mengeluarkan dia dari agama Islam. Betul apa yang dia lakukan adalah dosa yang besar, maksiat yang besar karena dia meninggalkan sholat yang merupakan salah satu di antara rukun Islam tetapi dia tidak sampai keluar dari agama Islam. Ada di antara ulama yang mengambil pendapat yang pertama dan ada di antara mereka yang mengambil pendapat yang kedua masalah ijtihadiyah masalah ijtihadiyah dan di antara dalil yang dipakai dan digunakan oleh ulama yang mengkafirkan dan menganggap orang yang meninggalkan solat karena malas dia adalah telah keluar dari agama Islam di antara dalilnya dari Al-Qur'an adalah firman Allah Azza wa Jalla adalah firman Allah Azza wa Jal ketika menceritakan tentang orang-orang kafir yang masuk ke dalam neraka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ma salakakum fi saqar?" "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang telah menjerumuskan kalian wahai ahlun nar, wahai penduduk neraka ke dalam saqar yaitu di dalam neraka? Apa sebabnya? Yang menjadikan kalian terjerumus dan terperosok ke dalam neraka ini? Ma salakakum fi safar? Qalu lam nakum minal musallin. Jawaban mereka ketika ditanya tentang sebab yang menjadikan mereka terjerumus selama-lamanya di dalam neraka, lam nakum minal musallin. Kami dahulu di dunia bukan termasuk orang yang salat. Kami dahulu di dunia bukan termasuk orang yang salat. Dan ini menunjukkan bahwasanya orang yang meninggalkan salat maka dia telah keluar dari agama Islam. Inilah yang menjerumuskan seseorang ke dalam neraka sakar. Yaitu meninggalkan sholat. Dan Allah SWT berfirman di dalam ayat yang lain, di dalam surat At-Taubah. Ketika menceritakan tentang orang-orang musyrikin. Yang diwajibkan bagi kaum muslimin untuk memerangi mereka. Kecuali apabila mereka melakukan taubat Kemudian mereka melakukan sholat dan melakukan zakat. Maka barulah mereka adalah saudara kita. Allah SWT mengatakan. فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ fa ikhwanukum fid din maka apabila mereka taubat dan mereka mendirikan salat dan mereka membayar zakat maka mereka adalah ikhwanukum fid din mereka adalah saudara kalian di dalam agama berarti kalau tidak salat bukan saudara kita di dalam agama. Artinya keluar dari agama Islam. Dan Allah mengatakan fa in tabu wa aqamu shalah wa atu zakah fa khallu sabilahum. Apabila mereka taubat, apabila mereka salat dan mereka membayar zakat, maka khallu sabilahum biarkan jalan mereka. Artinya jangan diperangi. Tapi kalau tidak mau salat, maka mereka adalah orang yang berhak untuk diperangi. Dan ini menunjukkan bahwasanya orang yang meninggalkan sholat maka dia bukan saudara kita di dalam agama dan ayat-ayat ini dijadikan dalil oleh para ulama yang mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat karena malas padahal dia tahu itu adalah wajib maka dia telah keluar dari agama Islam. Adapun dari hadis Nabi saw maka beliau saw mengatakan Innal ahdal ladhi bainana wa bainahumus salah faman tarakaha faqad kafar sesungguhnya al ahd yaitu perjanjian antara kita kaum muslimin dengan mereka yaitu orang-orang kafir adalah as-salah ini adalah perjanjian antara kita dengan mereka faman tarakaha maka barang siapa yang meninggalkan salat faqad kafara maka sungguh dia telah keluar dari agama Islam ini diucapkan oleh Nabi SAW dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh At-Tirmidzi di dalam sunannya. Dan di dalam hadis yang lain, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna bainar rajuli wa bainasy syirki wal kufri tarkas shalah." Beliau mengatakan sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan juga kekafiran adalah meninggalkan sholat Batas antara seseorang dengan kekuburan dan juga kesyirikan adalah apa? meninggalkan sholat. Artinya orang yang sholat maka dia muslim. Kalau dia meninggalkan sholat maka dia telah keluar dari agama Islam. Dan beliau mengatakan wa bayna syirki wal kufri. Menyebutkan syirik dan juga kekufuran dan disebutkan di situ al. Yaitu mengatakan asyirk beliau mengatakan al kufur. Dan beda antara kalimat di dalam bahasa Arab ketika dia menggunakan al itu mengatakan al-kufru dengan mengatakan kufrun. Yang pertama menggunakan al yaitu al-kufru. Adapun yang kedua kufrun tidak menggunakan al. Apabila menggunakan al maka ini menunjukkan bahwasanya perkara tersebut adalah kekufuran yang besar. Kekufuran yang besar dan di sini beliau mengatakan bainar rajuli au inna bainar rajuli wa bainasy syirki wal kufri. menggunakan al menunjukkan bahasanya meninggalkan solat ini adalah kekufuran yang yang besar yang bisa menyebabkan seseorang keluar dari agama Islam. Ini adalah beberapa dalil dari ayat demikian pula dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan hadis yang kedua diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Dijadikan dalil oleh ulama yang mengatakan bahwasanya orang yang meninggalkan solat karena malas dan dia tahu itu adalah wajib maka dia telah keluar dari agama Islam. Di sana ada ucapan Abdullah ibn Syafiq. Ada ucapan Abdullah ibn Syafiq, seorang salaf yang meninggal pada tahun 108 Hijriah. Beliau mengatakan, Rahimahullah, Kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yarawna minal a'mali tarku kufrun ghairu salah kana ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yarawna min al-a'mali shay'an tarku kufran ghayra salah. Beliau mengatakan rahimahullah menceritakan tentang bagaimana akidah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana keyakinan mereka, bagaimana pendapat mereka? Artinya beliau mengatakan dahulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memandang tidak melihat di antara amalan yang apabila ditinggalkan akan menyebabkan seseorang keluar dari agama Islam ghairus salati kecuali salat. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memandang, tidak melihat sebuah amalan yang apabila ditinggalkan orangnya menjadi kafir ghairus salati kecuali kecuali salat. Ini adalah ucapan Abdullah Ibn Syaqib meninggal pada tahun 108 Hijriah. menceritakan tentang pendapat para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka memandang bahasanya orang yang meninggalkan sholat berarti dia telah keluar dari agama Islam. Ini adalah ayat dan ini adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ini adalah pendapat para sahabat. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan bahwasanya orang yang meninggalkan sholat karena malas dan dia meyakini kewajibannya, dia tetap dia dihukumi sebagai orang yang keluar dari agama Islam dan sebagian besar ya ulama Saudi Arabia mengambil pendapat ini mengambil pendapat yang kedua ini yang mengatakan bahasanya mereka yaitu orang yang meninggalkan sholat karena malas dan dia tahu kewajibannya maka dia telah keluar dari agama Islam tanpa melihat mana yang lebih kuat apakah pendapat yang pertama atau pendapat yang kedua perselisihan pendapat di antara ulama perselisihan pendapat di antara ulama tentang orang yang meninggalkan sholat karena malas, apakah dia ini kafir atau tidak. Ini menunjukkan bahasanya meninggalkan sholat ini adalah perkara yang besar dan perkara yang sangat berbahaya. Sehingga para ulama saling berselisih pendapat apakah dia kafir atau atau tidak. Para ulama ahlu sunnah wal jamaah semuanya sepakat bahasanya orang yang berzina tidak kafir. Sepakat bahasanya orang yang berzina dia tidak kafir kecuali dia menghalalkan. Ini perkaranya lain. Orang yang bermaksiat kemudian dia berzina dan dia tahu ini adalah maksiat dan dosa, maka dia tidak kafir dan tidak ada di antara ulama ahlu sunnah yang mengatakan bahasanya dia adalah orang yang kafir meskipun dia berkali-kali melakukan zina. Para ulama ahlu sunnah wal jamaah bersepakat bahasanya orang yang membunuh darah yang haram maka dia tidak kafir. Dia melakukan dosa besar tetapi dia tidak sampai keluar dari agama Islam. Meskipun dia membunuh ratusan nyawa yang diharamkan. Para ulama bersepakat bahasanya orang tersebut tidak sampai keluar dari agama Islam. Demikian pula orang yang melakukan riba, orang yang berdusta, orang yang menipu, orang yang korupsi dan lain-lain. Tidak ada di antara ulama ahlu sunnah yang mengatakan bahasanya orang yang melakukan maksiat tersebut atau melakukan dosa besar tersebut dia keluar dari agama Islam. Mereka mengatakan dia telah melakukan dosa yang besar dan orang yang melakukan dosa besar di akhirat tahta masyiatillah. Dia di bawah kehendak Allah. Apabila Allah mengendaki maka Allah ampuni dosanya. Dan tidak diadab karena dosa yang dia lakukan. Dan kalau Allah mengendaki, maka Allah azab terlebih dahulu di neraka. Tetapi dia tidak akan selama-lamanya di neraka. Dia kelak akan keluar dari neraka. Entah karena syafaatnya seorang nabi. Atau seorang malaikat. Atau seorang yang soleh. Atau tanpa syafaat mereka. Tetapi dengan rahmat Allah Azza wa Jal. Yang kekal di dalam neraka. Hanya tiga golongan. Yang pertama adalah orang-orang musyrikin. Kemudian yang kedua adalah orang-orang ahlul kitab. Yang mereka tidak beriman dengan Nabi SAW. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang munafik. Adalah orang-orang munafik. Maka mereka lah orang-orang yang kekal di dalam neraka. Orang-orang musyrikin, kemudian orang-orang kafir dan juga orang-orang yang melakukan kenifakan yang besar. Yaitu menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran di dalam hatinya. Inilah yang kekal. Adapun seorang yang melakukan dosa besar, bagaimanapun dosa yang dia lakukan, selama dia adalah seorang muslim, maka ini tidak mengeluarkan dia dari agama Islam. Ini para ulama bersepakat semuanya. Tetapi ketika sampai pada permasalahan orang yang meninggalkan sholat karena malas dan dia meyakini itu adalah wajib, mereka berselisih pendapat. Ada di antara mereka yang mengatakan ini adalah kafir dan ada di antara mereka yang mengatakan ini tidak tidak kafir. Perselisihan ini menunjukkan bahwasanya ini adalah perkara yang membahayakan bagi seorang muslim. Dan karena itu jangan sampai kita bermudah-mudahan di dalam masalah sholat. Ya jangan sampai kita bermudah-mudahan di dalam masalah sholat. Dan dari kecil kita biasakan dan kita didik anak-anak kita untuk menjaga sholat. Dan Nabi SAW telah memberikan petunjuk. Supaya anak-anak kita ketika besar nanti. Dia termasuk orang yang menjaga sholat. Dari semenjak kecil. Ketika mereka sudah berumur 7 tahun maka kita sudah perintahkan mereka untuk melakukan melakukan sholat. Dan apabila sudah berumur 10 tahun dan dia tidak melakukan sholat, maka kita diperintahkan dan dibolehkan untuk memukul anak tersebut. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Muru auladakum bis-salati wa hum abna'u sab'i sinin." Hendaklah kalian memerintahkan anak-anak kalian untuk melakukan sholat dan mereka sedang berumur tujuh tahun. Artinya ketika sudah memasuki umur tujuh tahun, maka diharuskan kita untuk menyuruh anak kita melakukan sholat. Kita sebagai orang tua, ia diperintahkan untuk memerintahkan mereka, menyuruh mereka, mendorong mereka. Setiap datang sholat. Ya, setiap datang waktu sholat, lima waktu, subuhnya, duhurnya, asarnya, maghribnya, isaknya. Kita perintahkan mereka untuk melakukan sholat. Ini adalah perintah dari Nabi SAW ketika sudah berumur 7 tahun kita diperintahkan untuk menyuruh mereka. Baik mereka mendengar apa yang kita ucapkan atau tidak, tetapi yang penting kita sudah menyuruh. Dan tentunya dalam keadaan masih 7 tahun tidak ada kewajiban. Mereka belum wajib untuk melakukan sholat. Oleh karena itu jangan dipaksa. Kita hanya diperintahkan untuk menyuruh. Kita hanya diperintahkan untuk memberikan ya dorongan. Adapun memaksa dia ataupun memukul mereka kalau tidak solat maka ini kita belum diperintahkan karena memang mereka belum mukallaf, belum diwajibkan. Kalau sudah berumur 10 tahun, ya selama 3 tahun dari umur 7 sampai umur 10 tahun kita hanya diperintahkan untuk menyuruh dan menyuruh. Apabila sudah 10 tahun Kemudian ketika diperintah anak tersebut tidak melakukan solat Maka kita dibolehkan untuk memukulnya Boleh mengatakan wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashri sinin. Hendaklah kalian memukul anak-anak tersebut apabila yaitu apabila meninggalkan salat dan mereka sudah berumur 10 10 tahun. Artinya belum balik. Yang berumur 10 tahun dan dia meninggalkan salat maka kita diperbolehkan untuk memukul. Jadi maksud dengan memukul di sini adalah pukulan yang ringan pukulan yang ringan yaitu pukulan ghaira mubarrih yaitu pukulan yang tidak sampai menyakitkan dia pukulan yang ringan hanya sekedar tanda bahwasanya ini adalah perkara yang besar yang tidak boleh kita meninggalkan maka diperbolehkan kita untuk memukul anak kita tetapi dengan syarat bukan pukulan yang menyakitkan ini adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam diharapkan seorang anak apabila semenjak 7 tahun dia sudah disuruh oleh orang tuanya dan disabari oleh orang tuanya. Dia senantiasa diperintahkan untuk melakukan sholat. Kemudian ketika dia berumur 10 tahun, apabila tidak melakukan sholat, dia dipukul. Maka diharapkan ketika dia sudah balik, dia sudah mulai, dia sudah balik, sudah diwajibkan. Maka ringan baginya untuk melakukan melakukan sholat di bawah. Ini adalah petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum balik kita sudah mendidik anak kita untuk melakukan solat lima waktu tersebut. Dan sayangnya sunnah seperti ini banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin yang mereka membiarkan ya putra putri mereka ya karena merasa ini adalah masih belum balik ya masih tujuh tahun masih lapan tahun kemudian bermudah-mudahan di dalam masalah solat ini sehingga banyak ya anak-anak kaum muslimin ketika dia sudah balik berat bagi mereka untuk melakukan solat lima waktu ini baik ini adalah Poin yang kesembilan kemudian beliau menukil ucapan Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah. Qala samahatu Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah. Hada yadullu ala anna man taraka salata walam yuqimha faqad ata kufran bawahan. Syekh bin Baz beliau adalah mufti kerajaan Saudi Arabia sebelum yang sekarang. yang meninggal kurang lebih pada tahun 1420 Hijriah, yaitu 16 tahun yang lalu. Beliau mengatakan dan ini menunjukkan bahwasanya orang yang meninggalkan solat dan tidak menegakkan solat maka sungguh dia telah melakukan kekufuran yang nyata. Hadis ini menunjukkan bahwasanya orang yang meninggalkan solat dan tidak menegakkan solat dia telah melakukan kekufuran yang yang nyata. Baik. Kemudian setelahnya beliau menyebutkan poin yang ke-10 Ashiran fi hadithi al-irbaq ibni Sariyah wa qawlin Nabi SAW Usikum bitaqwallah sami wa ta'ati wa in ta'ammar alaikum abdun Poin yang ke-10 adalah tentang hadis al-irbaq ibni Sariyah Hadis al-irbaq ibni Sariyah salah seorang sahabat Nabi SAW di mana beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah dan mendengar serta taat kepada pemerintah meskipun yang menjadi penguasa bagi kalian adalah abdun, yaitu seorang budak seorang hamba sahaya wa fi riwayah li Tirmizi dan di dalam sebuah riwayat di dalam Sunan Tirmizi beliau mengatakan wa in 'abdun habasyyun Meskipun yang menjadi penguasa bagi kalian adalah seorang hamba sahaya dari Ethiopia. Dia adalah seorang budak. Ditambah lagi, dia bukan budak yang berharga. Atau bukan budak yang memiliki harga yang tinggi. Tetapi dia adalah seorang budak dari Ethiopia. Beliau mengatakan, Wa'in Abdun Habashi. Meskipun dia adalah seorang budak dari Ethiopia fihi dalalatun ala thubutil imamah wa ahkamiha bil ghalabah Syekh mengatakan hafizahullah hadis ini menunjukkan bahwasanya kepemimpinan ini tetap dan sah dan hukum-hukumnya tetap dan juga sah bil ghalabah meskipun kepemimpinan tersebut didapatkan dengan cara ghalabah yaitu dengan cara memberontak Hadis ini menunjukkan kepada kita, kata beliau, bahwasanya yang namanya penguasa, kekuasaan, demikian pula hukum-hukum yang berkaitan dengan kekuasaan, kepemimpinan, ini sah dan tetap meskipun dilakukan dengan cara yang tidak syar'i. Dengan cara yang tidak dibenarkan secara syariat, seperti misalnya memberontak. Kita tahu bahasanya memberontak ini haram. Haram hukumnya memberontak kepada pemerintah yang sah. Seandainya ada sebagian atau seorang budak misalnya dia melakukan pemberontakan kepada pemerintah yang sah kemudian bisa menguasai negara bisa menguasai negara apakah kita diwajibkan untuk mendengar dan taat kepada dia jawabannya iya karena beliau mengatakan wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun dan beliau mengatakan wa in 'abdun habasyi meskipun dia adalah seorang budak yang dari Ethiopia maka kita tetap diwajibkan untuk mendengar dan taat meskipun orang tersebut mendapatkan kepemimpinan dengan cara yang tidak disyariatkan. Wa dzalika fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam yang demikian di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'ammara alaikum fa qauluhu ta'ammara ay bi nafsihi min ghairi ikhtiyarin lahu. Dan pendalilan dari hadis ini adalah ucapan beliau ta'ammara alaikum. Meskipun mereka menguasai meskipun dia yaitu budak tersebut menguasai kalian. Maka ucapan beliau ta'ammar artinya adalah dengan dirinya sendiri tanpa dipilih oleh orang lain. Akhirnya dia menjadi pemimpin, menjadi penguasa karena memberontak bukan karena dipilih oleh orang lain. Bukan dipilih oleh ahlul halli wal aqad dan juga bukan dipilih oleh yang lain, tetapi dia menjadikan dirinya sendiri sebagai penguasa, yaitu menguasai atau memberontak. Inilah yang menjadi segi pendalilan dari hadis ini. Beliau mengatakan ta'ammar 'alaikum maksudnya adalah binafsi yaitu menjadi penguasa dengan dirinya sendiri tanpa dipilih oleh orang lain. Waqad jaa'a musarrahan bihi fi haditsin akhar man ta'ammar 'alaikum min ghairi mashurah dan di dalam hadis yang lain beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dengan jelas dengan lafaz yang lebih jelas Yaitu beliau mengatakan man ta'ammara 'alaikum min ghairi masyurah barang siapa yang menguasai kalian tanpa bermusyawarah yaitu tanpa dipilih oleh yang lain karena di sini e, disebutkan oleh Ibnu Al-Athir dalam kitab beliau An-Nihayah beliau mengatakan setelahnya wa fi qawlihi 'abdun wa habasyyun dalalatun li'adami i'tibari syurut ikhtiyaril imami fi haqqil mutaghallib dan ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam abdun dan juga habasyi hamba sahaya dari Ethiopia menunjukkan tentang ada i'tibari syurut ikhtiyaril imam bahwasanya apabila seorang pemberontak menjadi penguasa maka syarat-syarat imam atau syarat-syarat menjadi penguasa ini menjadi gugur atau tidak dianggap ya syarat-syarat menjadi penguasa tidak di tidak dianggap. Kenapa demikian? Ya, beliau akan sebutkan di sini. Ya, bal yuta'u bitaghallubihi wa in faqada ba'dha syurutil imamah. Bahkan orang tersebut yaitu budak tersebut harus tetap ditaati meskipun dia mendapatkan kekuasaan dengan pemberontakan meskipun kehilangan sebagian dari syarat-syarat keimaman. Karena di antara syarat untuk menjadi penguasa Di antaranya disebutkan oleh para ulama di antaranya adalah uh, eh, al juwayni uh, eh, Al-Mawardi di dalam kitab beliau Al-Ahkam As-Sultaniyah dan disebutkan oleh Abu Ya'la di dalam kitab beliau Al-Ahkam As-Sultaniyah di antara syarat untuk menjadi seorang penguasa adalah apabila dia merdeka, artinya bukan sebagai seorang budak. Dan disyaratkan dia adalah dari suku Quraisy. Disyaratkan dia adalah dari suku Quraisy karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-a'immatu min Quraisy. Para imam, ya para pemimpin ini adalah dari Quraisy. Oleh karena itu setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi khalifah adalah siapa? Abu Bakar dan beliau adalah dari Quraisy, bukan dari kalangan Ansar. Setelah beliau juga Quraisy yaitu Umar bin Khattab. Setelah beliau yaitu Uthman bin Affan juga dari Quraisy. Ali bin Abi Thalib juga dari Quraisy. Bahkan Muawiyah dan juga Umayyun mereka dari Quraisy dan Abbasiyun mereka juga dari Quraisy. Karena Nabi saw mengatakan al aimmatu min Quraisy. Para imam, para penguasa mereka dari Quraisy. Ini adalah syarat untuk menjadi penguasa. Dia harus sebagai orang yang merdeka dan dia dari suku Quraisy. Ini maksudnya apabila dalam keadaan tenang, artinya dalam keadaan biasa, maka diharuskan demikian. Tapi seandainya dalam satu kondisi Seperti misalnya terjadi pemberontakan, kemudian yang memberontak ini bukan dari suku Quraisy atau bahkan dia adalah seorang yang hamba sahaya, seorang budak. Maka dalam keadaan demikian tetap sah dia sebagai seorang apa? Seorang pemimpin. Karena ini adalah kondisi yang dikecualikan. Yang syarat tentang harus orang Quraisy Demikian pula harus sebagai seorang yang merdeka bukan seorang budak. Ini adalah dalam keadaan biasa, dalam keadaan stabil, dalam keadaan tenang. Ya maka demi, dalam keadaan demikian diharuskan terpenuhi syarat-syaratnya. Tapi kalau dalam satu kondisi seperti dalam pemberontakan dan yang menjadi penguasa adalah bukan orang Quraisy dan dia bukan seorang yang merdeka maka dalam keadaan demikian tetap dia sah sebagai seorang seorang penguasa. Oleh karena itu beliau mengatakan. فالعبد فاقد لشرط الحريه seorang hamba sahaya maka dia telah kehilangan syarat merdeka والحبشي فاقد لشرط القرشيه dan seorang habasyi yaitu orang Ethiopia ini dia kehilangan syarat Quraisyah. Dia bukan sebagai seorang yang dari suku Quraisy. Kemudian beliau menukil ucapan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Qala An-Nawawi Berkata Al-Imam An-Nawawi Ini adalah seorang ulama besar di dalam madhab syafi'i Beliau mengatakan Fa'in kila Kayfa yakunul abdu imaman Wa syarkul imami Ayyakuna hurran Qurashiyan Salim al-atraf Al-Imam Nawawi mengatakan Baik bagaimana seorang hamba sahaya Seorang budak Bisa menjadi imam Bisa menjadi penguasa Sedangkan syarat menjadi imam yang pertama harus hur, itu harus merdeka. Yang kedua dia harus Quraisy, dia harus termasuk orang Quraisy. Salim al-atraf dan dia adalah orang yang selamat jari-jarinya. Karena disebutkan dalam hadis meskipun dia adalah seorang budak yang terputus atau terpotong jarinya. Artinya dia sudah seorang budak, kemudian dia adalah budak Ethiopia, kemudian yang ketiga fisiknya tidak sempurna. fisiknya tidak sempurna sampai jari-jarinya apa? terpotong. Meskipun dalam keadaan demikian, maka kita tetap diharuskan mentaati dan mendengar beliau. Al-Imam Nawawi mengatakan, bagaimana dia menjadi seorang pemimpin sedangkan dia adalah seorang budak dan seorang budak dia bukan orang yang merdeka, ditambah lagi dia bukan seorang Quraisy dan dia dalam keadaan fisik yang sangat yang sangat cacat. Bagaimana dia bisa menjadi pemimpin? Fal jawabu min wajhain. Maka jawabannya kata beliau kata Imam Nawawi ada dua ada dua jawaban. Ahaduhuma an hadhihi asyurutu wa ghairaha ma tushtaratu fi man tuqadu lahu al-imamatu bi ikhtiyari ahli al wal aqd. Beliau mengatakan jawabannya yang pertama bahwasanya syarat-syarat ini yaitu syarat harus merdeka, syarat harus orang Quraisy ini disyaratkan bagi orang yang dipilih sebagai imam oleh ahlul halli wal aqad. Ahlul halli wal aqad mereka adalah tokoh-tokoh masyarakat. Itu tokoh-tokoh negara tersebut, para ulama. Demikian pula orang-orang yang dipandang pendapatnya dan orang-orang yang didahulukan di masyarakatnya, mereka adalah ahlul halli wal aqad. Merekalah yang memilih. Beliau mengatakan syarat-syarat ini maksudnya adalah apabila seseorang ya dia dipilih oleh ahlul halli wal aqd yaitu dalam keadaan stabil dalam keadaan aman dalam keadaan tenteram dan dipilih oleh ahlul halli wal aqd maka diharuskan untuk terpenuhi syarat-syarat tadi wa amma man qaharan nas li syaukatihi wa quwwati ba'sihi wa awanihi wastaula alaihim bantasaba imaman fa inna ahkamahu tanfudhu وتجب طاعته وتحرم مخالفته في غير معصيه kemudian beliau mengatakan namun apabila ada orang yang menguasai masyarakat artinya memberontak lisaukati dengan kekuatannya dan juga dengan pembantu-pembantunya dengan tentara-tentaranya dan dia bisa menguasai dan bisa menjadi seorang penguasa maka hukum-hukumnya tanfud maka hukum-hukumnya harus dilaksanakan dan wajib bagi kita untuk mentaati dia dan haram bagi kita untuk menyelisihi pemimpin kita tersebut fi ghairi maksiat di dalam perkara yang bukan maksiat. Allah mengatakan fa inna ahkamahu tanfud maka hukum-hukum pemimpin tersebut tanfud harus dilaksanakan wajib taatuhu dan wajib bagi kita untuk mentaati beliau dan diharamkan untuk menyelisih beliau fi ghairi maksiat di dalam perkara yang bukan maksiat kalau dia sudah menjadi pemimpin meskipun dia adalah seorang budak dari Ethiopia dan dia dalam keadaan fisiknya tidak sempurna atau memiliki fisik yang cacat maka tetap diwajibkan kita untuk mendengar dan taat kepada beliau dan diharamkan kita untuk menyelisih beliau. Abdan kana aw hurran. Sama saja apakah dia adalah seorang budak atau dia adalah seorang yang merdeka. Aw fasiqan sama saja apakah dia adalah seorang yang fasik. Artinya apabila dia adalah seorang yang fasik tetap diwajibkan kita untuk mendengar dan taat kepada beliau di dalam selain kemaksiatan di dalam selain kemaksiatan. Artinya kalau itu adalah perkara yang tidak bertentangan dengan syariat, maka kita tetap diwajibkan untuk mendengar dan taat kepada beliau. Meskipun beliau adalah seorang yang fasik atau seorang yang berbuat maksiat. Bisharti ayyakuna musliman dengan syarat dia masih sebagai seorang muslim. Artinya dia adalah seorang pemimpin yang muslim. Kita diharuskan untuk mendengar dan taat kepada beliau. Dan diharamkan untuk menyelisih beliau yang meskipun beliau adalah seorang yang zalim atau beliau adalah seorang yang fasik, maka kefasikan dan kezaliman beliau ini tidak membolehkan kita yang membangkang dan juga keluar kepada pemerintah yang yang sah. Ini jawaban yang pertama. Ya, jadi e, kenapa di sini beliau sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi, ya kemungkinan yang pertama dia mendapatkan kepemimpinan yang mendapatkan kekuasaan dengan cara yang tidak dibenarkan Yaitu dengan cara apa tadi? Dengan cara memberontak Karena pada asalnya Ya seorang budak Apalagi dia bukan dari Quraisy, Ya maka ini tidak berhak untuk menjadi Pemimpin dan tidak berhak untuk menjadi penguasa Kok bisa jadi? Ya diantara caranya atau diantara sebabnya adalah Dengan cara yang tidak syar'i, Yaitu dengan cara memberontak kepada pemerintah yang yang sah. Ini jawaban yang pertama dari Al-Imam An-Nawawi. Kemudian jawaban yang kedua, Al-Jawabu Thani, Annahu laysa fil hadithi, Annahu yakunu imaman, Bal huwa mahmulun ala man yufawidu ilayhi al-imamu, Amran minal umuri, Aw istifa'a istifa haqqin, Aw nahwi dhalik, Aw nahwa dhalik. Beliau mengatakan, Jawaban yang kedua, Atau kemungkinan yang kedua, Kenapa di sini bisa seorang budak menjadi ia menjadi ta'ammar yaitu bisa menguasai kita? Beliau mengatakan tidak ada di dalam hadis ini keterangan bahwasanya dia adalah imam. Jadi dalam hadis ini beliau mengatakan wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun menguasai kalian seorang budak dan beliau tidak mengatakan dia menjadi penguasa karena yang yang menguasai kita ada dua kemungkinan mungkin dia adalah seorang pemimpin negara ya seorang pemimpin negara, pemimpin yang tertinggi atau dia hanya sekedar utusan. Dia hanya sekedar apa? bawahan atau sekedar utusan. Nah, di dalam hadis tidak disebutkan bahwa dia adalah pemimpin yang tertinggi. Tidak disebutkan bahwa dia adalah seorang imam, seorang penguasa tertinggi. Beliau hanya mengatakan wa in ta'ammara 'alaikum. Eh, meskipun yang menguasai kalian dan menguasai belum tentu dia adalah pemimpin tertinggi. bal huwa mahmulun tetapi ini dibawa kepada ala man yufawwidu ilaihi al-imamu amran min al-umur ini dibawa kepada orang yang sudah dipasrahi oleh imam artinya dia dipasrahi oleh imam untuk melakukan sesuatu yang diutus kepada kita dan dia bukan imam yang tertinggi dia hanya sekedar utusan dia hanya sekedar dipasrahi oleh imam oleh imam tersebut oleh penguasa tertinggi dan dia bukan pemimpin tertinggi. Maka dalam keadaan demikian kita harus mentaati dia. Awistifa'a haqqin. Atau dia diperintahkan untuk menuntut sebuah hak. Atau menyempurnakan sebuah hak. Au nahwadalik atau yang semisalnya. Jadi jawaban yang kedua. Orang tersebut yang disebutkan di dalam hadis Wa inta'amara abdul habashi. Ini maksudnya ada kemungkinan dia bukan pemimpin tertinggi. Dia bukan pemimpin negara tetapi dia hanya sekedar ia dipasrai oleh pemimpin tertinggi untuk melakukan sesuatu. Ini adalah keterangan dari Al-Imam An-Nawawi dan kesimpulan dari e, poin yang ke sepuluh ini bahasanya apabila di sana e, hadis ini yaitu hadis wa in e, ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi ini menunjukkan kepada kita bahasanya meskipun seorang pemimpin ya pemimpin kita dia mendapatkan kekuasaan dengan cara yang tidak disyariatkan bukan dipilih oleh ahlul halli wal aqd dan bukan dengan musyawarah kaum muslimin bukan pula ditunjuk oleh imam sebelumnya tetapi dia mendapatkan kekuasaan tersebut dengan cara yang tidak disyariatkan seperti misalnya dengan melakukan pemberontakan tapi kalau dia sudah menjadi pemerintah dan menjadi penguasa dan keamanan stabil keadaan stabil dan manusia menganggap dia adalah sebagai penguasa maka dalam keadaan demikian diwajibkan kepada kita untuk mendengar dan taat kepada beliau. Ya meskipun dia mendapatkan kekuasaan tersebut dengan cara yang tidak disyariatkan. Dan para ulama yang menjelaskan ya termasuk di dalam masalah ini apabila seseorang menjadi penguasa dengan cara demokrasi. Ya dengan cara demokrasi. Kita tahu bahasanya demokrasi ini bukan dari Islam dan bukan ya petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian pula Bukan ini yang dilakukan oleh para sahabat rajalan. Ya para pendahulu kita mereka memilih pemimpin mungkin dengan ahlul halli wal aqd. Seperti yang terjadi pada e, kepemimpinan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Atau dengan ditunjuk oleh pemimpin sebelumnya seperti yang terjadi pada Umar bin Khattab. Ditunjuk menjadi pemimpin karena ditunjuk e, eh, oleh siapa? Oleh Abu Bakar As-Siddiq ditunjuk oleh Abu, Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah setelah beliau. Atau dengan cara musyawarah Seperti yang dilakukan oleh uh, Ahlu Syurah yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab Mereka enam orang Memilih khalifah setelah Umar bin Khattab radhiyallahu Ini adalah cara-cara yang syar'i. Adapun demokrasi maka ini bukan dari Islam Tetapi seandainya Ia terangkat seorang pemimpin Dengan cara demokrasi Sah atau tidak kepemimpinannya? Sah, berdasarkan dari sini Ia meskipun mendapatkan kekuasaan dan kepemimpinan tersebut dengan cara yang tidak disyaratkan, Tapi kalau dia sudah menjadi pemimpin, sudah menjadi penguasa, maka wajib bagi kita untuk mendengar dan taat kepada beliau dan tidak boleh kita ia memberontak kepada beliau. Inilah yang ingin kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan ini adalah akhir dari majelis yang ke-6 dari pembacaan kitab Al-Hikam. Kita sudah menyelesaikan uh, mukaddimah yang kedua dan insyaAllah bisa akan kita lanjutkan pada inti kitab ini. Wallahu ta'ala alam. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.